Pak. Kula kapa. Ngopo, Gong? Ki tulungi tro, aku arep diproses. Lho. Salahmu apa? Aku ki meng nyopot tampar ning katut sak sapine. Aku jenenge kowe nyolong sapi ora. Ngaku apa tidak? Ngaku, Pak. Sapine pun kula balekke. Wah, arep dibreke, Gong. arep dihubungke karo kanca-kancane. Kijang 2, Kijang 2. Waduh, Tru, aku arep dipakake Kijang. Pakake Kijang, pakake Kijang ora. Sampun, mangke bakung kula kandharane, Pak. Kok ora wangsulan kok mak ngono. Robot apa uang ya? E? Robot. Kau ini suka ngendi Gong? Adus. Adus? Iya. Ngerti-ngerti mentas guys dijagani polisi aku. Wow. bol dilaporke karo tanggaku. Lah ngopo? Ayo ku mau tampare tak copot ki katut sak sapine. Terus ning gonamu. Ayo aku ya rumangsa men katutan to terus tak ingu nang omah ki dilaporke polisi. Ha kowe senengane sok tumindak sing ora sak mestine kok. Aja kaya ngono, rapi. ngono. Wis ora kok. Ha iya. Nang ndi ki, Tru? Kecamatan Grabak. Mbabrak, Grabak. Mbabrak, Mbabrak ora. Grabak Purworejo, Kutha Arjo. Kutha Arjo Purworejo. Heeh. Wah. Seneng awake dhewe iso sowan mrene ya, Gong. Ah iya. Men padha iso meresani secara live. Waduh. Ah iya, biasane nek do mesane ning YouTube, saiki secara live. Oh iya. Iki nganggo gamelan wayange Pak Gatot. Heeh. Mm -mm. Awak dhewe ora dikeparengake beto. Wo. Oh. nggawa. Nggawa kok mbeta nggawa? Iya. Ya ora apa-apa sok ala mbok menawa ana sing nimbali sak wayang gamelane kuwi pancen rada matuk. Iya. Eh, Ning upama diparingi gamelan wayang kaya ngene iki ya ora masalah. Ha iya. Wong apik-apik gamelane wayange ya apik-apik. Kok arep didel? Ha iya. Ya ora apa-apa karang mbok menawa ketabrak butuh kok ya. Heeh, mau tawake aku. Heeh. ya ora apa-apa lah ora tok kowe kok ora gelem ah wis pirang-pirang wis ndak malah tentan kok heeh yo tetembangan sing kepenak ayo ngaturke apa sing wis-wis do tak dheweke kok terus santai wae yo sing urung-urung diaturake heeh hmm. iki yo wis yo tak pilihane kok ndak gelo penggalihe iki yo wis heeh iki ya wis oh iki ya wis iki ya wis ya sebaya lho lho lho konjur sebo ora wis rampung tembange kok ana sing nyuwun loro kuwi ayo diaturake kuwi ana Pak Keli Ardani Pak Keli Ardani mau njaluk Elisa heeh uh -uh. gembira luka iki nang sing nyuwun wah malah malah do ucul kewane heeh mm -mm. ha iki liyane sapa oh iya iki nang sing nyuwun meneh Sinom Parijata gugur gunung. Gareng kuwi kon nembang Sintom Parisana. Sinom Parijata kok Sintom Parisana ora. Yo sapa sing arep kepareng arep nyekar? Milih, Gong. Sindene pira iki? Songo. Kokean. Heeh. Sumene nggo sinden ki telu wae. Wo. Ngene iki padha karo kokean do antuk-antuk kok do dijak. Heeh. Iya iya ya, telu merantasi. Ha kon joget ya gelem kon usung-usung panggung ya gelem sinden kok kon usung-usung panggung cara ngendi ora aku tak nembang sinom parijoto sik kok gek tak teruske nek sing nyuwun kutut panggung barang oh ya ya gong ya mbok ganti sing apik sandangane kancane do rapi-rapi kok kowe meng katokan kolor ditaleni tampar niku lak ya saru to Sumu, sumuk kae kudu kewajibane nganggo klambi sing apik. Oke, ganti. Karang Bagong le nyolong iki ming. Kok apik. Ah, ngono ki rak penak to disawang kembar. Kembar kita nek nyambut gawe, kita nek nyambut gawe. Tontonan lho, piyaga semene penabu-penabu kembar kabeh kok. Ora ana iket sing kleru, ora ana. Aku jan mangkel ya anggere sing iket sing kleru ngono kae wis saya seragam sing kleru wis. Iya. kaya aja ora gatekake. Heeh. Mm -mm. Sesuk peraturan wae arepan. Ya. Aku wis kebacut terlalu lunak. Ya. Sindan-sindan ki ya ngono, wis kon mangkat jam 5 ya marep rung do teko. Ah, Mangkelake marai marai nyambut gawe ra iso konsentrasi. Ya. Tepat waktu belajar profesional. Heeh. Uh Ya kadang kala sing ribet iki anake. Anake do anteng-anteng kok bojone kuwi sing ribet iki. Ha iya. Wong tinggal omah e. Ora ngayal ganti. Lho. Bojo kok ganti iki cara ngendi ora? Asu iso anggere muni isih do telatenan. Wah, do tak aku sing menentukan sinden. Oh iya. Sing tertib-tertib sing tak jak. Hmm. Anek tak jap sing tertib ming siji. Prastiwi tok. Tertib war gelem apa sinden Prastiwi tok? Gelem wae. Wis rasah werna-werna golek liya-liya. Heeh. Penabuh ya ngono ora kena salah ikete. Ya ditelo anggere salah tak Tukil kulune. Ben rasa do nganggo ndas. Iya, coba. Wong oh, ngari nabuh kok rekoso toh nyawa. Nek ora dadi ngono iki do aleman. E. Terus kok prinsipe do ora apa-apa juragane ra nesu santai wae. Iya. Sinden ya ngono Kang Ras arep menyang cegat sing lanang sik Bu Dela-dela. Engko juragane ra bakal nesu telat sithik ra apa-apa ayo terus nyelake ayo wis ah. Rai mangkel. Ya coba sinompari jotho sing nyekar sapa? Ayo sing anu urung anu Mbak sapa? Ayu Mbak Ayu. Ya. Eh uh, ah ah ah. Ah blegegeg. sak dulita ndara enten eh, apa Gus janur gunung kadingaren sampeyan rawuh Ha, ah, dar sabene mung Ndara Abimanyu lah kok niki nganti ingkang roko ing pringgondani. Wo Semar. Sayektine nggonku prapta ning Karang Kadempel nderekake marang jengkaring Kakang Mas Gatut Kaca. nggone paring dawuh lama Nabi Manyu yen to dina samengko Kakang Mas Pancawala kelawan Kakang Mas Antasena nedya ambedha negara Ngastina krana Kakang Mas Pancawala darbe pepinginan ora ketang amung sakuruping damar sakumuring jagung kepingin nyoba lenggah dampar keprabune Ngastina eh Kang Roko ya pancen mengkono siwa a a a, ya ora mokal eh ah, dasare kang neraka menika putra pambayun putranipun ndara ndara pendhawa ingkang pembayun mula pun boten nama mokal eh nek duwe penjangka sing kaya ngoten niku mung jane mung neter katrimaning urip Apa ya pancen nyata putraning Ndara Darma Kusuma niku kedunungan Wahyu Ratu menapa mboten? Ah, ya mung nek sak saged-saged aja nganti gawe geger. Tekesipun, ampun bebutek banyu bening kawontenan negara ing Ngastina. Disuwun kanthi ingkang sak sae-sae. Kula kinten nek tembunge niku kebaking tata krama, tembunge alus. Ah, oh, sinuwun Ngastina le nampa ya bakali alus. Pun ning nek dadak nganggo diwenehi perceka, dadak bedah negara niku kula sing ora mathuk, kula sing ora cocok. Mergo niku bakal ngobak-obak banyu bening katentreman negara ing Ngastina. Saya-saya piyai sepuh niku nek disuarani sing rada ora kepenak mawon adat saben sok ah, mubal kanepsone lho Den. Mareka Den Prayatna. Samuriris Eka balik oh. titiyani gandayani krisanya purnama sasi gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang bima sekti ing kocap kacarita nalika semanten jana bimayu lenggah wonten sak jawining rangkah padukan ing karang kadempel wonten tepining wana kadiraken ngroko nalindring pringgodani prabu anom gatut kaca miwasang yor pat punakawan dadak sakoleng mangke kapis tinggal kapirengku merosak wreksa ageng samya rubuh kabarubuh rompal kaprabal pelajaring ki ayanti suro nyandak mawi sang abimanyu ditumpangake wonten ing gigir mlajar kapiandeng kaget nalindra ing pringgo dani wau Tenglengeng driya mangu mangu mangungkung oh. Oh gajah. Kenyang nyaut karo adiku Abimanyu seminggu lak tututane lak pecahi sirai. Eh, mangirin, mangirin. Eh, nek ora ngerti mang takon. Sak kelibatan kula ora pangling gajah kok nganggo sandangan tanpa beda kaya piyai luhur. Nika gajah ora baen-baen. Nitik ulese ing kengembang duren. Eh, nika Kyai Antisura mang tututi mawon nang awat-awati sing ketebian, Dora. saking kutha Sang Kuru kula yen amutusa Sang Sri Dimas Antasena piye Kang aku wis weling karo sampeyan to wis matur aja runtik atine aja gelo rasane arepa dikaya ngapa iki isih getulit gading awake dhewe iki isih sedulure awake dhewe saiki cetha yen to pancen sing kedunungan wahyu ning ratu kuwi ya kuwi si Abimanyu Kula Kakang Poncawala Irawan Kakang Antarja Kakang Garukaca dadi seksi. Ya panjenengan Abimanyu iki wis entuk wahyu ratu sing kuat besok bakal lenggah dampar ke Prabu Ningestina. Sak ora-orane turune si Abimanyu Kang. Saiki gandhe wis ana ratune sing dapuk nayaka aku. Dimas sing dapuk nayaka. Kakang Pancawala dadi patih. Ya wis aku kari manut patih jero. Patih njaba. Wah, mulane ra tau kena kasus. Ning njaba terus kok. Kok tak loloi tangan cangemu lho, Gong kuwi. Kano Irawan dadi tumenggung. Nggih ngestaken dawuh Kakang Mas. Senopatine loro. Kula ngabrak apa? Senopati kok kaya genter kaya ngono. Nggih pun sinten? Senopatine Kakang Garukaca karo Kakang Antarja. Nek ana apa-apa sing tumanggung jawab Kakang Garukaca Kakang Antarja, ya Dimas aku manut. Ya Dimas manut. kula petruk tukang asah-asah. Wah. Mboyo tumenggung po lurah po apa ngono lho. Abdi dalem kok mengasah asah-asah. Ya kowe tak dapuk dadi tumenggung. Oh nggih. Kula napa ndara? <laughs> Saora-orane mesti aku paling ora ya banyak dalang samunggaling ya, Truk. Ora ana pas banyak dalang ki ming anu ming Kula napa, Ndara? Kowe RT. Oke, ora masalah. Tak gawe angel nek do gawe KTP. Gawe KTP ra nggo cap RT tidak laku. Ya ora ngono kok, ora ana piye. Kabeh do dadi senopati pate. Petro dadi temenggung kok aku RT iki adil ora? Lho. Hah? Ayo. Aku kudu dadi prameswari. Tak cocok sirahmu kowe. Prameswarine sapa? Prameswarine Ndara Abimanyu. Njuk kowe rabi karo iki no piye? Lah nek gelem, nek gelem dengkul kowe tengok kene wae. Wis kowe tengok kene. Ngono. Ora ngono, piye? Mlumah. Ngene. Heeh. Dadi apa aku? Dadi paidon. Maksudte Ayo nek ratu idu nang cangkemmu kuwi. Uh. Gusti was mempeng ora. Aku dadi embanmu ya. Wah oh, iya. Ya sing lak sing sok barengi ratu nek metu dedeng ndeng ndeng ndeng semar nesu semar ngono kae Ora soal man. Wis ngono wae, kowe pokoke engko dadi apa-apa sangarmu kowe seksi sibuk, Oke. Oh, Mas Senopati orang malang kerik ini ngarepe ratu. Yo, Bagong. ngono sopan dikit kenapa sih? Wis yo Kang, pokoke aku pati jero, eh aku pati jobo, Kakang Poncawala kawatin jero. Terus sinawan tumenggung senopatine, senopati Antarja, senopati Galukaca. ya, Dimas aku mengkari manut. Pokoke sapa sing arep ngagro-agro lenggaing adiku Abimanyu ning negara Ngastina, senopati senopati kudu tata-tata samapta ing gati sawi geng diri. ya, Dimas, ngestoke dawuh. Iki Abimanyu malah gedhangkrang ana ing dampar negara Ngastina. Kakang Mas Setijo Bumanara Kasura ingkang rawuh wonten negari Ngastina, Abimanyu wonten dawuh negara kundurna marang Kanjeng Paman Duryudana. Mesakno Kanjeng Paman lan sakurawane padha nungsang buyang, padha mlayu wedi kalawan pengamuke Dimas Antasena. Yen Abimanyu ora menehake negara Ngastina marang Kanjeng Paman Duryudana, aku engko disroya dening Kanjeng Paman lumantar bapa penembahan dono kudu ngrebut negara Ngastina yen aku iso ngrebut negara Ngastina saka tanganing para putra Pandhawa aku bakal diparingi negara sak sigar semangka Kang iya di Mas ana parang muka saka ngendi Lah iki kok saka ngendi piye to Kakang Neraka Sura ini kok nggugu arepe dhewe mungsuhe aku aja kuwatir Kang Srijo, Gatutkaca piye? Ngerti yo, iki Senopati Negara Ngastina. Raden Gatutkaca. Lho, wis ndapuk Senopati ora ning kene bapane rembugan. Menyang ngendi? Ning Jawa. Bapu babu Yayi. bos datang kok malah medengus nang kono. Awas kowe. Ora ana wong apa-apa dasdes dasdes. Ono wong arep dinggoni kok. Malah ora pindah sapluk raimu. Iya, oke. Oke, ora masalah. Suatu saat pembalasan pasti datang. Sopo-sopo oleh Tuhan yang Maha Esa. Mugi nek wis siya karo wong ngenten iki lumasane ra dosa Pembalasan teng hari akhir niku mesti sampean mulai Werkudara kowe iso ngeplaki Petro nyogodo sirahmu. Iki nek ngeneng aku tak keplandasmu lho. Eh. Dolanan gudhek kok ngeneng ning ngarepe Nata Ndarawati. Nomeng kok mrakteke iki sliwas nang mripat. Eh minggat. Nesu. Lah iso jak guyon kresnane. petruk ora. Genane ngarepe bendara kok dolanan guthek. Anggemmu iki sapa padamu wa? Sinuwun Darawati, Prabu Sir Sri. Sri Bathara Krishna. Heh, cenanangan ora. Syukur dikeplak. Heeh. Tak tak bales engko. Lho. Wani wani nglimpe ta. Wadake tuwa Bagong karo Kresna. Abimanyu wonten dawuh. Antasena. Piye, Wadhe? Pancawala wonten dawuh. Wo. Aku ora maido, kaya ngapa to kaderenge ngrasamu nggonmu kepengin saben putra Pandhawa kuwi mesti padha kepengin lan kepi kepi ku manjane ku pengin lenggah dampar negara Ngastina. Merga wis padha ngerti saka Piai Sepuh yen ngestina kuwi darbeking para Pandhawa ning ora kaya ngene iki carane. Aja kaya ngene iki. Siji. Kowe mbedah negara Ngastina kuwi dadi kapitunaning para Sata Kurawa lan Yai Prabu Dirudana padha keplayu. Saora-orane jejereng Sasra Wirang. Angka loro nek nganti kowe ngrebut negara iki kowe dosa. Dosaku ning endi? Kowe mirah dadi kodrating jagat. Kodrating jagat sing endi, Pakde? Lho, Ngestina ki sesuk baline kudu nganggo perang gedhe Brata Yudha Jaya binangun. Monggo tanpa perang gedhe kuwi para Kurawa ing watak Angkara Budi Candala bakal nderbola ngebaki jagat. Monggo Pandhawa wis dinutus dening para Jawata minangka utusane ngadil Mbrasta Angkara murka. Yen ngono kowe seneng, yen Angkara kuwi ngebaki jagat, jagat iki kobar, panas mergo Angkara ora iso disirep dening para Pandhawa. Ora. Lah iya mulo nek tumindak apa-apa ki taren karo wong tuwa rasa kepenak dhewe kaya ngono. Abimanyu wonten dawuh. Mudhun inggih. Ngestaken dawuh nyuwun pangapunten. Kula wau kula mboten kanthi kasengaja dipun saut kalian gajah anti sura dipun lenggaken dampar. Lah untu sinau kowe iki rebut negara areng apa? Nuruti Kakang Kakang sapa? Kakang Bagong. Brek. Gong ora. wis meneng to kuwi lelinggo wis miring. Gone cupet e. Ha ya rasane kok ngono ora. Kakang Poncawala. Poncawala wonten dawuh wo. Ya bener kowe iki tiba pembayun. Nanging saiki wis mangsani to. Yen to ingkang kuat bakal lungguh ke Prabu Negara Ngastina kuwi ora kok ming putra sing metu pembayun. Nanging sapa ingkang pancen wis pinesthi marang keparenging dat kamurweng dat bakal nyambung turasing para Pandhawa. Nggih, kula sampun mangertos. Wis lega sampun. Ayo kondur. Nggih, ngestaken dawuh. Ndasira. Apa, Pak? Bali. Yo. Terus? Hmm. Ndara ndasine wedi lho bapakne. Oh, bapakne kok yo. Kok oh, kira bapak wedi ora? Ra. Oh. Setan kok kowe iki. Nyantak kok anak setan kok. Lho. Kuwi ngayal banget, Kong. Getak ndara werku, Daron. Dolira. Apa, Pak? Bali. Ya wa. Eh, langsung bodo sore mau gleleng ya, Tru. Oh, oh, sapa-sapa dijotosi gene digetak bapakne wedi. Ning ngontosina ki gleleng tenan lho, Tru. Oh, molak-malik ora. Sapa sing ngomong keplak sirahe ngene? Ora kok, Den. <laughs> Damai. Dame-dame, dengkulmu mlocot ki ora. Ya pangestoke dawuh. Kakang Pontor Jogon Bali. Yo. Wah. Wow. Api banyu, wonten dawuh kakangmu Gatotkaca nendi? Ingkala wau wonten mriki nanging sareng wonten rawuhipun Kakang Stijo Bumonoro Kasura kekalipun sami benajeng wonten ing alun-alun. Lho, Stijo tekan kene? Inggih, wa. Napa badhe nyuwun negari Ngastina? Pawadane apa Stijo anakku jaluk negara Ngastina? dipun dawuhi kaliyan Eyang Durna ngendikanipun badhe dipun paringi negaring Sina ingkang sepale. cah goblok tenan kok Seno. Ngopo, Pak? Bolo Baladewa kakangku ngendika yen pusakane tok gawa. Heeh, bareke. Ya. Apa tak titipke Bapak? Ora. Bareke dhewe. Yo. Bareke dhewe kok njot titip-titipke bapane iki anggape bapane kongkonan iki. Wah, bocah kok ora ngerti karo wong tuwa. Wis wani ngrebut pusaka nenggala kok titipke bapane. Pira-pira iki tanggung jawab. Endi, Gong? Golek obat mumet. Mumet mergo dikamplong kok golek obat ora. Ya sa ora-orane digunyer, gunyer-gunyer. <laughs> digunyer dengkul mlocot. Eh, Tru, hmm? nyilih dengkule, Tru. Nggo ngopo? Nggo gunyer. Ulinamu ora. Gunyor nganggo dengkul ora. Tak balike, Pak, balike. Yo. Adipati Ngestina Raden Gatul Kaca rasah dadaku kan gunom tanpa guna. Ngestina Bali darbe ing Paman Duryudana aku entuk separone negara Ngestina. Ayo jajalan Gatul Kaca pecah diadamu. Wah. kaca. Gatur kaca. Stijo ngunten timbalan. Cubluk ing narar nalar cingkranging samu barang ku ya kowe. Lha ripun kados pundi paduka paring dawuh mekaten. Loh kok sik to? Kok kowe kok percaya karo Begawan Durna? kowe ngrebut negara Ngastina saka tangane si Pancawalantasena, kowe arep diwehi negara Ngastina separo ngono. Eyang Durna ngendika mengaten. Kusik to. Slagine wong tuamu Kresna ingkang srawung karo Begawan Durna kuwi luwih suwe tinimbang kowe, aku sithik wae ora percaya karo Begawan Durna. Lah kok dadi anakku lanang gampang men diapusi? Nek nganti kowe mengko diparingi negara Ngastina separo, wis kowe nyuwun apa karo Pun Rama? tak paringi nggir tak paringi Niyen nganti mengko durna cidra ngubaya tegese ora nyoto ucape begawan durna traju tresna tak jaluk nang panguasane ndrawati sampun ngaten rama ayo bali nggih ngestahaken jauh Luar ngopo? mbalekke pusaka. Truk, Nun. Golekke Durna. Teng pundi? Wis kok goleki ora ketemu tak ajar kowe. Waduh, cilaka iki. Eh, suwe iki. Iso tekan setengah 6 ki engko. Aku ora ngerti Durna nendi, Gong. Nun. Golekke Siwa Mandura. Eh, sudi. Lho, ajar kowe. Sing ngakon ngantel aku mau sapa? Hah? Bareng bal ngantem kok terus kowe kongkonan iki anggepe aku ki apamu? Ora sudi aku. Lho, wani karo Antasena. Ora, ning aja ngono kowe. Iki kaya yak-yak wong ora wani mbok ya menyang. Lah weh lah. Sing tuwa melu ngecak. Lah kowe iki ngayal kok. Ngayal apa? Aku lan bar dikampleng e. Antasena ya aja ngono wong Bagong ki wong tuwa kok tok kampleng. Ya wis ngene wae, Maleso. Maleso ning kowe goleki Jiwa Mandura. Wis kowe males, nyo males yo. Emoh. Maleso, ora apa-apa aku ora pasang walat. Nan? Yo. Asli lho iki. Tenan. Piye? Sakarepmu. Piye Mas? Sakarepmu. Wis kowe wis maleso. Pisan bae tuk ngono terus goleki kok ora Siwa Mandura. Ah, ngapusi kae ya. Engko bales kowe ketara kedap kedip. Ah, mripatke mripate sapa wae kedap kedip. Nggih wis. Nan? Iya. Aduh, saya. Ya, ya. Gawis to, engko wektune slantek. Iki piye to iki? Arep mrene ra wani. Lah kok malah aku wani iki piye? Eh, sorry, ngono guyon. Guyon aku ki ratu kok dijak guyon. Rumasane aku ki Nalendra iki dicutuk dadane sampeyan dhewe. Apa itu mbok digobali? Wus. Kok sinom nang mandura? Yo, gawe yo. Oke. Wis kono dirampungi. Yo. Dirampungi Dimas yo. Padosi. iku. Yo, piye? Ono apa aku? Kaman dipadosi ndoro, Antasena. Wih, jagat pisan iku Bathara. Eh, ngopo Antasena? Wah, setan iki. Kok kowe nyok? Ha ah, wong tangane digeret sampe naik dhewe kok aku ya mengirokke suara Ndara Baladewa kok. Aku ya ngurung ketemu Durna. Ya ya ya ya. Loh, gong kok Durna kok gawa? Loh, kok Baladewa tak gawa? Aku golek Durna, aku golek bae barani barani barani ya ya. Kae ra rampung-rampung selak padang malen ngawar mbalekke pusaka. Oh iya iya tak trima, tak trima. Nyo. Oh iya iya. Pun gari tampa. Gek ditampa iki. Eh, Cok. Ora edan kowe iki. Lah wong sampean iku dibalekke pusakane iki gek ditampa. Betul ora edan. Ah, kowe iki pusaka tenanan. Nyo. Lho pusakane dhewe kok wedi ora. tak terima Yan Sasena, tak terima, tak terima. Yo, nek ketemu karo Siwa Ngestina negara wis ora tak nggo. Nek arep dilenggahi meneh entuk. Oh iya iya Yan Sasena iya. Mbok tenan eh? Sopo? Kang Wa Mandura. Kaku iya apa? Oh, ora omong-omong. iki ngopo Bagong kok nek ngopo, apa? Tak goleki. Ya aku wis tekan kene. Nggih, mon dadi kayak Mundurke pusaka, Pak Dhe. Pusaka apa? Lho, Pak Dhe rumangsa kelangan pusaka ra. Iya, neng kono tak kundurke. Yo. Sono nek gunake neng kono ora ngawur. Yo. Iki mergane wae. Oh, tak cocok sinamu modar wae. kene ya dawa dira pusakane dhewe ya Truk. Heeh. Dene ana wis nyekel pusaka. Pitik sapa mlebu pekarang aku iki? Ora ana Baladewa kok ngrembug pitik kowe. Wis diasta, ya, tak trimo. Ngestina tak kundurke Pakde. Ya, tak trimo Antasena. tuh -tuh sinuwun ngestina sajake ora trima, Gong. Galo mlayu-mlayu ngirit para sata Kurawa dendam karo Ndara Antasena Ndara Pancawala. Matur Ndara Werkudara, ya. ora mulang karo anake. Ora ngajari karo anake. Wong gerang model piye kowe? samadangi jagatu mungo-mungo sapucaing bukir gunung-gunung paripurna. Iya. Purwa Madyawasana pun wilujeng samudayanipun. Ah, mugi-mugi wilujeng lancar lan tansah nampi yuwananing Wang Mahanasa saklami laminya. Ya, Semar. Nek wonten lepate kula sak kanca nyuwun pangapunten eh jeneng menungso ya kedunungan luput, kedunungan salah, kedunungan lali. Ya, Semar. Sura Sudra janing Kang Ratsuh berasut tapi kula Darmastuti rahayu sami makarya rahayu samya pinanggi ndara.